rad, rad, radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones Espanya, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 287 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. tanca el Pim Pam Pum, edició 287, quan estem en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, quan estem en directe des dels estudis de Rai Trama. Molt contentes de tornar a estar amb totes vosaltres per oferir-vos aquest espai musical que setmana rere setmana us intenta portar el bo i millor de, de la música combativa i com sempre presentarem a la gent que avui ens acompanya als estudis de, de la ràdio. En primer lloc, el que no pot faltar mai, el que fa que aquestes màquines infernals funcionin, el que fa que els nous, els nous eh, programes de, de l'ordinador vagin i, i tot es pugui sonoritzar, és el nostre reverendo Tecles, és el Ricky. Què dius, bonic? Com estàs? Ei, ei, ei, doncs pues mira, molt bé, molt bé. Aquí supercontent avui amb, amb les maquinetes. Avui és un, el 287, que això vol dir que acabem set. Sí. Això vol dir que fem um, un especial amb... Analògic. Amb analògic, amb vinils i CDs avui. Sí, així serà. I és un, és un goig, és un festival, això. Uh, avui quan he vist arribar alguns vinils que, que han arribat, quasi se'm surten els ulls de les òrbites. <laughs> I també molt contentes estem perquè avui per primera vegada ens acompanya el nostre col·lega Albert Gran de Barberà, que és un goig, que és un tio que sap molt de música i avui ho demostrarà. Què dius, Boni, com estàs? Bones, aquí una mica nervioset, però bueno, amb ganes de punxar la música i que i que a veure què tal, que us sembla tot. I tant que sí, l'Albert és, un, és un màquina que més toca en diferents grups i, i a part de, de saber tocar també sap de, de, moltes, de moltes cançons i de molts grups. La veritat és que moltes vegades que, que hem posat temes aquí són temes que ens ha proposat ell o grups que ens ha proposat ell i, i molt contentes de, de tenir-te avui aquí. Que guai, que guai, molta, ah, sí. molta il·lusió ens fa, Albert, la veritat que sí. Mireu, eh, avui per això no tenim ni a la Noe, que li enviem un petonet des d'aquí, una forta abraçada, ni tenim el Pau, que el, que el trobarem ben ben aviat, perquè el dia, 1. el dia 1 farem un programa especial en dissabte i, i serà un bon dia perquè, perquè ens vingui a veure el Pau, i, i tampoc tenim l'Eric, que estarà corrent, i el, i el Manolo, que, que el tenim a, a Xile encara. Però bueno, a totes elles els enviem una forta abraçada des d'aquí. De, des i què, què? Comencem amb la música? Comencem amb la música, mireu, bueno, o comencem dient que som un programa de, de música combativa, alternativa i reivindicativa, que, que toquem estils diversos, com poden ser el rap o el hip-hop, o bueno, el hip-hop no, diria l'àvia que no, perquè el hip-hop no és el, el gènere musical, és el rap. El rap, l'esca, el punk rock, etc. I avui venim carregades, carregadíssimes de, de temes zarranganos, perquè com que, com molt bé ha dit el mestre Tecles, anem en, en analògic, doncs portem un munt de, de vinils i de, i de CDs que, que faran les delícies de, de totes vosaltres. Segurament la majoria de temes els coneixereu i, i ens fa molta il·lusió poder-vos els oferir. El, el primer que tira la primera bala diria que sóc jo, i ep aquí. Ep, que escola. El, <laughs> el primer estem que, preparant, estem, estem preparant. preparant. És que, clar, no, no és el mateix llançar en MP3 que llançar amb, amb CD o, amb, o, en, o en vinil, com és el cas. Mira, el primer em sembla que, que tiro jo la primera bala, agafeu-vos bé els, els cinturons perquè això tot just començarà. Són les Specials, aquesta banda extingida d'esca britànic formada el 1977 a Coventry. Van començar tocant ska, punk i pop i més tard van fusionar tots aquests estils per crear un so nou que va ser conegut com a, com el Two Tone vale? molt, molt, molt famós també. Eren el Jerry Dammers, el Terry Hall, el Rudy Radation, el John Bradur, Bradbury, eh, Sir Horan Gentleman, també conegut com Horace Panther, el Lin Lindval Goldim i el Neville St Staples. Un, un tos de banda, els Specials, que, que del seu primer treball, que va sortir el 1979, i que es deia com ells Specials, eh, seleccionem la, la més mítica, podríem dir, aquest espectacular Mrs. To You, Rudy, per començar el pim-pam-pum. pum us deixo amb ella perquè la gaudiu. clàssica des del 1979, aquest Missis To You, Rudy, dels Specials. Espero que us hagi agradat molt. Què us ha semblat aquí a l'agenda de la taula? Temazo, de tota la vida. És que... Temazo <laughs> clàssica, clàssica bàsica, clar que sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Ara, ara, ara. ara, ara que com, com és analògic... Anava, és la, primera, la primera sempre ens costa una miqueta, família. Sí, i, i després quan anem borratxos eh, ja serà perquè és l'última, però bueno, sempre ens costa una mica, som així, de, de que ens costa les coses. Molt bé, molt bé, molt, molt bona aquesta primera bala. Ara em sembla que és del torn del mestre Tecles que tira la seva, la seva primera de la nit. Amb què ens deleitaràs, bonic? Vinga, va, jo porto per... Mm, em sembla que és la meva única cançó així una mica tranquil·leta que, que us porto avui. Són el Resiliència, amb uns grans amics d'aquí del programa. I tant. I, i hem triat per consens eh, de posar del seu disc volumen, volum 2 la número 5, Aborda'm. Fum-li, doncs. Flow, excel·lents persones, la gent de Resiliència, que diria que el, que el Ferran el tenim a Palestina amb, amb el tema de... Sí, eh? de, sí diria que sí, amb el tema de les oliveres i això, i, i molta, molta sort que eh, allà al Ferran i, i també al Naïm i a tota la gent de Resiliència una forta abraçada i, i tant de vols tornem a tenir aquí com, com no fa pas tant els vam tenir fent un, un concert de lo més guapo per, per tota la gent de, sí, de Can Capa. Sí, noi. Amb el Dani Castro. No? el Dani Castro. De, de convidat eh, sorpresa, sí. perquè no, no tocava i, i al final es van cantar un tema a, a duo i tot. Sí, sí, sí, va ser, va ser un, un, un programa de lo més guapo, la veritat sí, que sí. sí, sí. Molt bé, tiro fijo, com sempre, els Resiliència, uns amics que, que tornin ben aviat. Molt bé, i ara és el torn de, de la primera bala de l'Albert. Albert, guapo, bueno, què ens portes? Pues per Diola. Els, els Manners, que bueno, també és un grup de tothom, com ha dit abans, com els especials, que també som bastant coneguts, i la cançó que volia posar era Skinhead Love Affair, no? que és un ah. tema típic de, de ballar per la nit, que bueno, quan posa una cançó d'escac de la Anima, pues, dic, vinga, va, comencem amb aquesta amb i així fem una mica de, de ballaruca i després ja farem la canya. Clar que sí. Esca, esca, esca. tremenda, tremendísima espectacular el tema zarranga, lo que tirado el Albert Grant Ven bona, ven bona. Què dius, guapo? Com te l'has tirat, eh? Molt bé, eh, tio? Va, Bad bé. manners, eh? Va fer una miqueta de sorollet i... És que clàssic. I jo crec que és un grupàs. Eh? I és tant, un grupàs amb totes les seves paraules. Jo vaig tenir la sort de, de poder-los poder, de poder veure a Ripollet, ja fa, sí. ja fa la tira d'anys, i la veritat és que són uns, són uns bèsties. Uns bèsties, són en, uns bèsties. en directe se'n mengen a tots. Eh? Entre mm. ells i Mr. Review, que podem sí. l'altra banda de l'època que també m'encanta i em flipa. Sí que et menjaria qualsevol salari de qualsevol poble. Crec sí, la veritat és que Mr. Review també era una, una d'aquelles bandes que, que feien gaudir a tort i a dret. Mm. Molt guapa, molt guapa la proposta del, del, de l'amic eh, Albert. Més música combativa, seguim, a, seguim aquí a Radio sí, Trama. En Que segueixes tu? Mitma. Segueixo, mira, doncs ja, ja anem a per la segona, per la segona bala. És, és, la, és, un, és un tema de, de Mano Negra, que és aquest grup musical liderat pel Manu Chao, que va triomfar en els anys 90, i, i, i és, un, és una cançó que, que, bueno, que veureu que la majoria també coneixereu. Deien que va triomfar als anys 90 amb una mescla de rock, mestissatge, rumba catalana, ska, salsa i rigui i la banda va ser formada pel, el 1987 pel mateix Manu, el seu germà Antonio que, que tocava la trompeta i el Santi Casariego. Eh, la separació definitiva va ser l'any 1995 i, i el Santi era, era el bateria, però a més a més tenien el Filip Tobul, que estava a la percussió, també conegut com a Garbancito, el Daniel Jamet a la guitarra, l'Oliver Dana al baix i el Thomas Darna als teclats. És un tema del seu sisè treball, Casa Babilón, un, un dels CDs més, més coneguts de, de Mano Negra, que va sortir el 1994 i és un tema zarrangano que es diu El Alacrán. Gaudiu-la. Tranquilo en su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur, cuando se registraron los hechos. Fue alcanzado por un cable de alta tensión cuya descarga eléctrica lo dejó sin vida. ecología que es muy popular internacional. es Escalos de Nicaragua que está presente aquí para darles a usted la versión español. Popular internacional. Escuche familia. Yo no soy marinero, soy capitán. Esta noche yo vengo, vengo a contar. Yo no soy marinero, soy capitán. Esta noche mis hermanos vengo Nicaragua está presente con mucha gente que dice, somos de la raza. con la raza que no pasó por tu casa. Y esta es una dedicación para toda la gente que aquí están en Hornano y todos esos jóvenes que juegan la música aquí en Hornano. Presente, familia. Con mucha sabrosura, con mucho sabor esta noche, con mucha ricura. La explosión demográfica amenaza al tercer mundo. La preocupación crece día a día. Por ejemplo, se estima que entre los años 1990 y 2011, el número de habitantes del planeta se elevará en un 50%. Basiquíssima también. la cançoneta de, de Mano Negra, l'Alacran, una altra, una altra clàssica aquí al Pim Pam Pum, en aquesta edició de 187 en analògic, des, de, des del seu Casa Babilón, que, que molts i moltes recordareu. La veritat és que era, era un, un disc que tenia un un munt de joies, tenia bueno, la típica Mala Vida, tenia Santa sí. Maradona, tenia, tenia ben bones. La veritat és que m'ha costat la selecció, però al final m'he decantat per aquesta de l'Alacran. Carlos de Nicaragua, con esos jóvenes que juegan a la música, com nosaltres que ens encanta jugar amb la música i buscar-vos els temes zarranganos més suculents. Més música de la bona, més música combativa. Què us ha semblat, companys? A mi, genial. És que el Malo Negra tenen cop especial que dius, hòstia, anem a ballar, però també anem a fer-ho bé, no? La sí. cosa és com algú... Era un tros de banda, la veritat mm. que sí. Eh, bueno, la veritat és que la, la, la idea de, del Manu, del germà i del, i del Santi va ser ben bona i la van, la van portar fins a les últimes conseqüències i, i bueno, van desaparèixer l'any 1995 però, però després més enllà d'això el Manu ha seguit, ha seguit amb, la, amb la bona música de fet no està massa lluny perquè el, la gent del Bar Mariachi de Barcelona sempre el tenen com molt a prop i sempre els hi fa i col·labores i tal i Ràdio Mariachi també també és una ràdio bastant, bastant guapa que bueno, des d'aquí els enviem una, una forta salutació més música de la bona, com deien, és el torn del mestre Tecles que tira la segona bala. Va, jo, jo us faig un canvi, una mica de canvi de registre. Ah, que sí. Jo ja començo amb les guitarretes sí, i, ja, i a més és la meva... Ja, ja sabeu que la, la setmana passada vaig portar els Offspring, estic fent aquest periple per la meva joventut i, i la música aquesta del el punk rock Pun yankee. Punky no? yankee, que punky li diem. El punky yankee. Pues us he portat els Green Day, el disc del wow. 1994, el Dookie, i he triat un tema que m'hi jugo una mà a que ja l'he portat, perquè és una de les més preferides del disc, que es diu Long View. Temazo. Polyplay. Play. Ben bona, ben bona, ben bona, Ricky. Des del Duki, Green Day, espectaculars, aquí al Pim Pam Pum. Sí, noi, sí, noi. Jo, jo sempre me'n recordo del Basket Case, que és la més clàssica. Jo em sembla que aquesta banda la, sí, és del la, mateix disc. la vaig descobrir amb el Basket Case, que era, era el temazo... Bueno, la veritat és que és, un, és una cançó que ha sonat sí, abastament a, arreu de les ràdios, i que, bueno, que encara a dia d'avui és, és, bastant, és bastant canyera. Home, el Duki era el, el disc de sí. Green Day, no? després van, van fer altres coses, però... Tot i que però... a mi n'hi havia altres que m'agradaven força també, ja els, els tinc, ja, ja farem un, un repàs per perletes oblidades que hi ha. I tant, com ens agrada el punky yankee dels Rancid, dels Green Day, dels Nofix, etc etc etc. Ben guapa, ben guapa un, la proposta. I un munt de bandes que no les hem portat mai perquè són més poperes, però que sí. en el seu moment jo també les escoltava com eh, Blink, 182, 82... Oh, oh, Sam, Sam 41... Yeah. Mm, no sé, n'hi havia va si, varios, varios Si són més properes, li hem de deixar l'Ara, que per cert també li volem enviar des d'aquí una forta abraçada, que ens va dir que segurament estaria aquí, però que jo sé que ahir estava, estava el xaval amb febre i, i no ha pogut ser, però... Vaya però, però la propera que no, que no ens falli l'ara, que tenim moltes ganes de veure'l i, i, de, i de poder també gaudir de les seves bones cançons. Més música de la bona? Vinga, segona bueno, balada. Pues, ara la, la banda que proposo, que és un clàssic dels clàssics, que eren els de Clash, oh. eh, banda combativa on les hagi, no? I com els pares de, del punk rock amb essència sí. combativa, no? Per, per Dels inicis. I, I jo volia proposar una cançó que no fos típica i tòpica dels de Clash, perquè hi ha moltíssimes cançons bones, i dic, bé, doncs anem a fer, els Clash tocant una versió. Una versió? Quina? Sí, la de Louis Louis. I, que... i, i, i aquí versionen, ho saps, Albert? Eh, ara mateix m'has pillat a... No, no passa res, això, això passa. Sí, sí. Però, clar, és un tema que és hipertípic i tòpic, que és el... Lui, lui.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 Espectacular el temazo de l'Albert Gran, com te l'has marcada, company, i espectacular que ens hagi vingut a visitar el Pau. Pau, guapo, com Oi, estàs? Hola, què tal? Moltes ganes teníem de sentir-te aquí a la ràdio, com va això? Ja veus, molt bé, molt bé, la veritat, moltes ganes de venir aquí i li estic robant el micro a l'Albert, pobre. <laughs> Clar que sí. Abans, abans comentaven que el dia 1 et, et vindrem a veure, o, o vindràs tu a veure'ns, millor dit, que, que farem programazo. Sí, sí, algo farem, algo Clar farem sí. i de puta mare, i tant. Que guai, que guai. Molta alegria que estigui aquí el Pau, el nostre company de programa, també amb l'Albert Gran i el Ricky, avui programazo per tot l'UAL. Uh, més música de la bona, més música combativa, segueix aquesta edició 287. Ara és el torn dels Escatalà, aquesta banda nascuda el 1985 a la Barcelona profunda i formada pel Pitu Moregó i el Quique Gallard de les veus, l'Iñaki Álvarez al baix, el Jordi Asensio el Xungu i el Jordi Manyà, el, mani el Maníac, a les guitarres, el Javi Penya a la bateria, el Jordi Prats al saxo alt, el Nacho Romero al saxo tenor i el Joan Díez als teclats. Quina tropa! Eh? Sí, els, ca els català quan s'hi posaven eren, eren lo més, eren lo més. La veritat és que Grans, grans records. Els períodes d'activitat de la banda van anar del 85 al 88, del 91 al 97, després van tornar al 2005 i, i van fer una última trobada al 2010. És un tema que s'extreu del seu primer treball fent d'aquí, que es va editar el 1987. És una mítica cançó antipolicial i, i quins records de la Vila de Gràcia, de la plaça del Raspall, del Zimbabue i, i quins records d'aquest perdó legal. Us deixo amb ella perquè la gaudiu. Enxufa-la! Enxufa-la! Paso pesos sensual, toda dura de versos Caballos y sensual mirar la cata, contra los se va a policial, policial, Tremenda, tremendíssima, la cançó del Cesc Català, Temazo. per lo legal, per tots aquests ports policies que es morin el més aviat possible, clar que sí. Estem molt contentes, estem una mica estressades perquè això d'anar amb analògic sempre ens provoca una miqueta d'estrès, que si poses bé el vinil, que si ara va al CD o va a l'altre vinil, però estem molt contentes d'oferir-vos aquesta, aquesta, aquest farcell de, de clàssics, clàssics bàsics avui, Eh, continuarem amb més música combativa, continuarem amb, amb aquesta edició 287 aquí als estudis de Radiotrama. Trama em sembla que ara és del, és del torn del, del mestre Tecles. Riqui, que portes bonic. Vinga, va, són uns que no podem fallar, que últimament estem aquí a tope amb aquesta penya, són els Batec. Este No fallen, eh? No fallen, no fallen. Aquests cica els cicatrius de guerra aquest l'estic consumint de dalt a baix, de dalt a baix. Desgranant, perla a perla, aquests cicatrius de guerra de Batec. Va, posaré la número 5, que es diu Camins creuats, que encara no ha sonat aquí el pim-pam-pum. pum i, i, i ara hora. I, i tant. I benvinguda sigui. Fom-li tonyina. com ens agrada aquest punt rock combatiu que fan els Batec, espectacular tema zarrangano que s'ha tret de la xistera al mestre Tecles, ben guapa, ben guapa. Clar que sí, com ens agrada aquí, grupets de la terra amb bona música combativa, amb lletres combatives també, com ha de ser. Com ha de ser. I tant, en, el, en, en la ment i en, en el cap i tenim el programa 300, perquè avui és l'edició 287, perquè tenim el, el programa 300 i intentarem contactar amb tanta gent com puguem perquè ens vinguin a fer un bon bolo. No tenim un duro, però, bueno, però tenim molt, bueno, tenim molt, molt, molt, molt de salero, no? Aleshores, a, a veure si podem quallar que vingui tanta gent bona com pugui ser. Parlarem amb la gent del casal perquè també serà un, serà un dia molt especial perquè faran, faran 18 anys de Can Capablanca, farem 10 anys de, de Pim Pam Pum i programa 300 i encara no hi ha dates però, però s'està couent tot, s'està tot i ho intentarem trobar el millor possible. Cada setmana ens anem auto... auto motivant, no? Sí. Però, però encara realment encara no està res tancat i ens han de ficar les piles. Dilluns, dilluns que ve és una data important perquè hi haurà, hi haurà aquí una trobada d'entitats del casal de Casal Can Capablanca i intentarem parlar amb totes les entitats i veure si teníem una data en clar i a partir de que tinguem una data doncs ja sí que veure doncs, cap, on, cap on va el tema. Que bé, que bé. Més música combativa, molt contentes que ens escolteu, més contentes d'estar aquí oferint-vos el bo i millor de la música combativa. Ara és el torn de, de l'Albert, que tira un altre tema zarranga, no dels seus. Que ens portes, guapo? Jo el que volia posar ara és un tema de, de barricada. De Riquiqui? Un, un dels clàssics, clàssics de lo que es deia el rock radical basc, no? Certament. I el que volia posar un tema d'aquests de, de taverna, que quan entres i dius, hòstia, fa així, fa, fa goig. Fa goig, no? que fa El, el, en blanc, eh, el en blanco i negro de, del disc de Por Instinto, no? que és un disc d'aquests que es dius, hòstia, és l'època que no m'agrada la barricada. I, bueno, és el punt que dius, sí, pues sí és l'època que m'agrada. I... <laughs> Però la cançó sí, no? <laughs> Perquè un temazo, és un temazo. Sí, sí. Estarem d'acord, clar que sí. Mm. Doncs som-hi! Locura màxima, els estudis de Trama ha petat el vinil, sí que ara l'analògic ja no serà tan analògic, però seguirem amb el programa endavant, farem el que puguem, que família, això, això és, són coses del directe, eh, ben bé. Que passen, sí, sí. Són coses que passen. Més música combativa, espectacular, espectacular el temazo que s'ha tirat l'Albert amb els, amb els eh, blanco i negro de, de barricada. De barricada. Barriquiqui per tot l'ual. Feia dies que no sonaven els barricada també. I tant, i, i em sembla que ara em toca a mi. Sí, eh, no? Sí. sí, diria que sí. Mireu, pues, eh, continuant en, eh, amb aquesta edició 287, seguim aquí al Pim Pam Pum. Són els Escorbuto, aquesta banda de punk de Santurci, a Euskal Herria, formada el 1980 amb el Josu Expósito a la guitarra, el Juanma Sánchez al baix i el Paco Galán a la bataca. El 1983, en un viatge a Madrid, van ser detinguts per la policia pel contingut de les seves lletres i van ser empresonats eh, en temes com ETA o Maldito País se'ls va aplicar la llei antiterrorista i van ser impressionats, com dèiem. És un tema de l'Antitodo que va sortir al 1986 i que tots i totes coneixeu i es diu Història Triste. Oh... de micro que, que hem, hem sentit tantes versions de la història trista que ja ni sabíem com sonava l'original. Aquesta era l'original, d'Escorbuto, des del seu Antitodo. Brutal, Déu brutal. Déu el 86. Tot i que les versionagues que, que hem portat de diferents estils... De Gargas, que... Eh, van sí. fer un, una versió en ska molt ben parida, la veritat és que val molt la pena també. També, també, també. És una manera de quan la tornes a escoltar és, tens la nostàlgia igual, però amb un plus de, de, novetat, de novetat que no tens amb la original. No? Així és. Sí, s'ha de dir que realment aquest CD deu ser dels, de cançons més versionades de, de la història, eh? perquè milers de grups ha fet versions de cada cançó d'aquest CD, sí. és impressionant. Del Cuidado, de l'Antitodo, de Història Triste mateixa, i tant, i tant que sí, Pau. Molt bé, celebro que us hagi agradat. Aquí seguim a Raditrama, seguim al Pim Pam Pum. Uh, esperem que us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres, tot i l'estrès de que ens petin les màquines i que no funcioni del tot, però, però seguim endavant amb aquesta edició 287. Ara és el torn de Mestre Tecles. Què dius, Riqui? Què portaràs? Vinga, va, ara jo és que he vingut bastant pobre de nou material i he hagut de d'abusar de la biblioteca del meu companyisme. Abusa, abusa. <laughs> Abusador. La... On l'he deixat? Aquí, aquí. Tot i que el que tirarem oh. és en MP3 perquè, com us dèiem abans, ha, ha, petat, <laughs> ha petat el reproductor de vinils i haurem de continuar el programa com es pugui en, en MP3, però bueno, jo aquí les meves mans tinc un pedazo de vinil dels Accidente, l'Amistat i Rebelión, i, i no podia faltar una cançó, com a mínim una amb temàtica pro-vegan. Pro-vegan, clar que sí. Eh, us porto Rejas de color. Música combativa al pim-pam-pum. pum Quines Tem ganes. Temacle, eh? Temacle, mare meva. També feia molt temps que no sonaven els, els accidentes. I quines ganes que tenim que tornin a treure algun, algun treball nou, aquesta penya sí, de Madrid, sí, que sí, tant s'ho sí. curren. Clar sí, sí, sí, perquè ja hem explotat bastant ben explotadets <laughs> tots els treballs que tenen i... No ens queda una perla que tirar, gairebé podríem dir. Així gairebé, han de, gairebé. Han de treure cosa nova perquè si no no es pot posar res més. Sí, la, la veritat és que fa, faria falta, faria falta, Pau. Eh, si no... I si no, començarem a repetir, eh? Com I aquesta tant. que ja havia sonat, però Tampoc passa res, en vinil, no? <laughs> en pseudo-vinil, no. en pseudo-vinil avui anem. Molt bé, més música de la bona, és el torn de, de l'Albert Gran, que portes guapo. Bueno, doncs jo portava els Revenja, no? que és oh. aquest grup de, de Barcelona, Barberà, Pamplona, no? que per dir-ho així. <laughs> Irunya. Eh, són els, els nostres companys, no? el Simón, el Marc, el Pele, el Pau, eh, que està fent aquest, aquest musicón que no para, que és aquest oi clàssic, no? Eh, sempre amb vitres combatives. Tenim, ja... tenim perdona que t'interrompeixi, però tenim una, un, un, un deute amb els Revenja, que és que passin per aquí per fer-los una entrevista i que ens presentin temes i tot això. Tenim moltes ganes de tenir aquí aquesta banda. Pues des, que, des d'aquí ho llancem i, i que quan pugui que vinguin. I, per, I a part, aprofito per dir que el dia 3 de novembre inauguren el Polvorí a Gràcia, no? aquest local autogestionat antifeixista Olé. Eh, que després de tant temps eh, formant-ho ho han aconseguit i que bueno, el dia 3 de novembre s'estrenen amb, amb, amb un concertàs amb Tardaco K, Demencials, oh. eh, que, que, bueno, que esteu tots convidadíssims no, a venir. I també. els mateixos Revenja, no? Els mateixos Revenja eh, no tocaran, crec. No tocaran, no. hòstia. No. Oh. <laughs> Serà una pena, però... M'han informat. <laughs> Però bueno. Però serà grandiós, segurament. Serà grandiós, sí, sí, sí. I tant que sí. Molt bé, bueno, doncs. I des d'aquí pues, eh, posem la cançó de Recordats, no? Aquesta cançó dedicada a la gent caiguda al 36 i a, sobretot a la quinta del Vigaró.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 Espectacular tema zarangano de l'Albert. Déu-n'hi-do, sí, tio. són brutals i, i des d'aquí un, un salut al Pere, que era, com, és com el meu germà. Sí. I la veritat és que no m'ha recordat perquè sóc una mica pàjaro, però Pere. bueno, és el que... <laughs> Pere, t'estimem. Cago en dena, clar, clar que sí. Clar, sí com, igual com els Batec, una, una penyeta aquí de, de la terra, d'aquí a prop, també amb, Bandes amigues, que és el que tenim. Tenim moltes bandes amigues. Tenim la sort de, de poder catar sempre els treballs nous i vells de, de, de totes aquestes bandes que ens acompanyen en, en aquest periple de, de, de programa de música combativa, que és el que som. Ens encanta portar el boi millor, avui en, amb una versió ben especial, amb, amb vinils o amb, amb el que sigui, o amb, M3, amb, amb MP3. Com a, per desgràcia, sí el pobre Isma que li ha petat l'aparato. Sí, que... la veritat és que haurem de, de <laughs> buscar algú que ens ho apanyi, a veure si el proper està ben arreglat i... Bueno, de, això serà a l'edició 297, que encara queda una mica, però, però tot arribarà. Ves a saber si no estem fent altre tipus d'especials en, en aquelles sí, dates. Eh? Ja, ja pot ser, ja pot ser, perquè ara, ara que ho parles, Riqui, és veritat que, que hi haurà un especial que ja la setmana passada vam parlar una mica, però que s'està quallant bé, que farem un especial amb la gent d'Apache, amb, el, amb el Marc Palli i amb el Dani Castro, aquí a baix, al, al bar, al bar, a la cooperativa yeah. de gastronòmica de Can Capablanca, amb gent i bueno, un especial d'aquests que ens agrada. I tant que sí. I més, I més coses que sortiran més endavant. Més música de la bona, seguim endavant amb aquesta edició 287, és el torn dels Neu Gorriac, que traduït del basc vol dir hivern cru. És una banda creada l'any 1990 a Euskal Herria pels germans Fermín Íñigo Muguruza i per al Kaki Ar Arcarazo, tots tres exmembres de, de Cortatu. El grup practica una música fusió de molts estils, com el hardcore, el rap, el, el rock, l'escal, el reggae i música tradicional basca, i les lletres de les seves cançons van ser escrites sempre en, en euskera reflectint en moltes d'elles la seva proximitat amb l'esquerra Versale. La banda es va dissoldre a la tardor del 96 i a més de, a més a més d'aquestes tres que, que hem dit, també hi havia el Miquel Casalis, que tocava el baix, i el Miquel Abrego, que tocava la bateria. És un tema extret del seu quart treball, eh, mm, Borre, Borreroac va dir tu Miraka Urpegui, que va sortir el 1993 i que porta com a títol Caixo. eren els neugorriac amb el seu caixo des del Borre, Borreroac, Baditu Milaka Urpegi del 93, espectacular tema Zarrangano, quins records sí, també que ens porten sí, sí. aquestes músiques. Neu Gorria, un dels grans sempre, eh? Fora de micro recordàvem aquell mític concert que van fer a Donosti de, de comiat, que, que hi van a Déu i Semara en aquell concert. Me'n recordo que vaig sortir de, de l'escola disfressat de vaca loca, que era l'època de les vaques loques, me'n vaig anar al, al bolo, i, i vaig tornar al matí següent, vaig trucar a l'escola, vaig dir que estava molt, molt mal de panxa, no era mentida, però, però bueno. Ai, com ho sentin. Déu-n'hi-do, déu nhi déu com, la, com, com les liàvem. Com les liàvem oh, ah, amb, molt, els, amb els nego? Molt deien que, bueno, abans amb Cortato i tot això, de que, no sé si és veritat o no, eh, o és bulo, però de que realment no sabien basc a l'hora de tenir cortat i tot, i que van haver d'aprendre basc per, a l'hora de fer nego, almenys entre mig, van haver d'aprendre basc i tot perquè, perquè no en sabien realment. És cert, els, els germans Mogruza al començament doncs, feien castellà i feien euskera, però és veritat que no, que no el dominaven del tot l'euskera i van, com diu el Pau, van haver d'aprendre's de, tot, a, eh, tot l'idioma, que, que no, no és gens fàcil per poder, per poder fer neu o Clar, això demostra com estava la societat, realment. És sí. que com està de, de deixat anar el basc, com està I raconat. I el compromís no, de, de donar molt per, sí, eh, sí. Eh, no? Que pot ser... I, que, i, i, I que per sort una mica això ha canviat, perquè sí que és veritat que ara les noves generacions i, i no tan noves sí, sí que el dominen i el carrer se sent osquera de com, com, com aquí al català, o com una cosa ben, ben normal. Uh mhm. -huh. també, també és veritat, i també és una curiositat, que els, els Cortato, que abans en parlàvem, eh, és, és una banda que sempre havien dit que tornarien, així com, com en Fenego, però clar, la, la premissa era que, que havien d'estar fora totes les preses basques i, i com que aquesta premissa no s'ha complert de moment mai, per desgràcia, doncs no, no, no, no ha passat. Però si algun dia totes estiguessin a fora, encara li buscaríem la volta a Fermín, i tant que sí. <laughs> Molt bé, més música combativa. Seguim amb, amb aquesta edició 287, molt engrescades. Ei, ei, ei, ei, que han petat els vinils, però el reproductor de CDs encara funciona. Encara yeah, funciona, eh? O sigui, que seguim en, en analògic. Em sembla que tiro l'últim tema en analògic, eh, perquè tot lo, tot de més, a part d'aquest CD dels Casparrata, eh, el No Present, que van treure fa no gaire. Fa poc. Casparrata de Barberà. Casparrata de Grandes, Barberà. que Avui grandes. tenim bona representació aquí de La Barberà. mare eh? pàtria. <laughs> Doncs això, eh, tireu-la, és la homònima, es diu No Present. Casparrata, tremenda, tremendíssima, espectacular aquí al Pim Pam Pum. S'ha de dir molt que es fa cura, eh, aquest EP. Molt, molt, molt, molt. Sí, és que... Quatre temilles... Ens teníem mal acostumats a discos sí. més llargs i una demo ens ha costat a dir, ostres... Sí. Eh, Home, acostumats a, a fer-ho freqüent, freqüent tampoc ens tenen, eh? Vull dir, és una cosa amb calma, que porten sí. quatre CDs en 20 anys o així. Sí, Digue-m'ho bueno. clar, sou, <laughs> digue clar, que has parlat, sou uns merdes que no veniu aquí al pim-pam-pum i que a més no ens sí. deneu material nou. En termolabais? Sí. Per bolos ja. no serà. Bueno, últimament <laughs> termolabais, però déu nhi sí, durant sí. la seva trajectòria per bolos no serà, sí, sí. però discos... En no xics eren els que has parlat de els catiuscas? Oh, mare meva, no, no, no. <laughs> Hòstia, que grans catiuscas. Clar que sí. Mira, doncs els, els vam tenir, eh, els Casparate i els catiuscas, els vam tenir uns perquè van fer un programa previ al, al programa 200 i l'altre dels catiuscas que van, van venir al, al 200 en si. Sí que, mm -hmm. bueno, i el 300 ja veurem. El 300 ja veurem. Més música combativa és el torn ara del, de l'Albert, que bueno, portes guapo. Us vinc a presentar un grup nou bueno, seminou, en veritat, que són els Cold Raids, un grup de Berlín, wow. del barri de Crossberg. Eh, són penya combativa, eh, militant en, en el que és el moviment llibertari, i a mi personalment em flipen, no? <laughs> I, i, i és, és poc conegut, i jo que dic, ostres, pues anem a expandir-ho, a veure què tal, què us sembla, i hi ha un tema que es diu Berlín, mm -hmm. que parla de la seva ciutat, que té aquest punt cutre que a mi m'encanta. <laughs> aquell, aquell so sí, garajero... So garajero que dius, buah. Que gran Sí, sí. <laughs> bueno. Que, ho doncs. Fum-li! Fum RAW und trinken Wodka auf die gute alte Zeit. Nicht dieser Sau, die hatte zu viel Fragen. Sie wollte Informationen über meinen Backerhund. Das Ende des Gesprächs endete ungesund. Berlin. temazo. De no por la vena, gan gan gang, gang, gang, gang, gang. Buenísimo, ¿eh? tío. una pasada. Desde Berlín... Que los como, muertos de, Alemania, de Alemania, eh? Es un <laughs> tema y ver... Fa sí, sí. per Sí, fa tío, fot, tío. Sí, sí, Joder. Penya combativa des de Berlín, donant-ho tot, espectacular, punk rock per la vena, el que s'ha marcat aquí el, el mestre Albert. Ben guapa, ben guapa la proposta, Albert. Moltes gràcies. Bé, bé, bé li haurem d'agafar el guant d'aquest grup, ja m'ho apuntaré i buscaré <laughs> més coses. Eh? Sí, sí, sí. Pinten, pinten molt bé, no serà l'última vegada que passin per aquí pel pim-pam-pum. pum Comença a fer baixada, eh? Comença a fer baixada perquè sí, jo, sí, almenys, això... jo almenys tiro la meva darrera bala, o sigui que mm. més, més que aquesta em sembla que no, que no en tinc. Ja, ja estem amb aquesta, eh? Sí, ja estem a les acaballes. Hòstia, hòstia. Ens, ens estem passant molt bé, però entre que fallen les coses i que, i que no mirem el rellotge se'ns fa tard. <laughs> Mireu, porto els Berri Charrac, que traduït vol dir males notícies. És un grup de, de rock alternatiu nascut al 94 a Lecumberri, a Nafarroa, i està format pel Gorka Urbissu, a la veu, i a la guitarra el David González al baix i el Calder Isaguirre a la bateria. És un tema del seu vuitè àlbum d'estudi de la banda que es deia D'Embora de Polígrafo Bacarra, que va sortir el 2014. És un tema que dedico molt especialment a la meva estimada companya de vida, que avui no ha vingut. <laughs> També... Em pensava que tant m'oblidaries. Eh? Sí, jo no també pas, pensava no ja. Eh? No, no, no, no penseu, sempre, sempre me'n recordo de la Noé, sempre li envio una, una cançó i un petonet quan no està aquí, quan no està aquí perquè també molt sovint sí que, sí que està aquí. Sí, eh? sí, s'ha sí. trencat el trio de tardor... Sí. Bueno, hem fet un, al final un quarteto. I ah. tant, quarteto, quarteto de cuerda i, i tant de bo estigui en, en el proper programa oh, i, I, i és un tema dels Berry Charra que es diu Emen Sukaldarien eh, Rian. Molt, molt fàcils tots els noms. Sí, la veritat és que m'ho he buscat complicat. <laughs> Enxufa-la! Enxufa-la! Hemen sukaldarien herrian des de berri txarrak, des del seu LP eh, d'Ambora de Polígrafo Bacarra. Bueno, allà, bé, bé, allà, estaven, bé. allà estaven els berri. Sí, sí. De quin... És de fa temps aquesta o no? És del 2014 sigui, fa, fa alguns anyets, Home, però no... Sí, no... sí ha entrat me, més d'un disc sí, ah, per, des de llavors. Perquè ara són quatre, no? Em sembla que almenys els concerts i so em sembla que van quatre. Ja no sé, perquè tres. han anat canviant ja pot ser, de trio a quarteto, trio a quarteto. Ja. I no... a, a les xarxes posen, posen els noms que han dit uh mhm. -huh. i, i, i deixeu-me que us digui que a més a, més, a més a més aquesta cançó anava dedicada a la Noe perquè va ser ella qui em va, redir, qui em va, qui em va regalar aquest, aquest vinil. Mm. Eh, sí. Molt bé, molt bé. La veritat és que... T'estàs molta... muntant una col·lecció guapa, guapa, eh? I, i, i encara encara me'n queden per pillar, però bueno, mica en miqueta sí. ho anirem fent, clar que sí. Me feu molta enveja, jo hauré de començar a invertir en vinil també. <laughs> Molt bé, més música combativa. Eh, ens sembla que, que no és la darrera bala perquè el, el Pau ens posarà també un tema zarrangano final. Així que donem pas a una última bala del, del Mestre Tecles. que sí. ens portes per acabar tu la, la teva ronda? Jo, per acabar, he volgut triar... que No n'havia sonat cap en català i he volgut que en sonés alguna... Havia sonat una. Ah, sí, el Revenge, al final. El Revenge... el Carparta, també. Mm -hmm. I, I els Escatalà. Oh, i els Escatalà, mira, mira, sí que n'havien sonat. Vale, pues no he dit res. <laughs> havien però, sonat, però bueno. Però igualment, igualment. Però, però un altre. Que... A mi, jo no n'havia portat cap. <laughs> Exactament. és un programa que, que fem en català, que és veritat que hi ha molts pocs programes de música combativa en català, que ens fa molta il·lusió fer-ho en, en la nostra llengua materna, i, i, bueno, i porta un tema d'aquí, d'aquí. És un altre vinil prestat de, de l'Isma, que jo, pobre de mi, pues, tinc aquells de el, el doble split de necessitat de luchar i ajenos a la tragèdia. Mm. Però clar, és que el porto en cada, en cada programa. En cada especial. <laughs> ja no queden bales per tirar d'aquests vinils? No, no, i m'he de sortir de, de l'Isma, que mira, m'ha deixat aquest pedazo de vinil dels Milenrama. Rama. Oh d'allí mm. de Sarrià de Ter també, Sarrià de Ter, com, a Girona. Com, el, els Fiasco. Era Apaga la tele, vaya gran sala també, que no sé si mai, però bueno. <laughs> no, no he estat mai, però, però sí, sé que fan bolos i fan mm. diverses... Partes, bueno, és un casal, no? És com un... Sí, eh, de mode assembleari i tot així també bastant... Apaga eh, la tele, eh? Sí, apaga la tele. Sí, sí, sí. No la tenim massa controlada, diria. De fet, els Fiasco, que és el que més conec de, de Lliça Ria de Ter, mm. en, en, en les lletres de les cançons en parla. Sí, sí. sí eh? En alguna cançó, sí. Doncs això dels Milenrama, des del seu vinil in, Impotència Inducida, he triat el tema número 8, que es diu Immòbils. Tonyina. Fum-li Tonyina. Tonyina. Des de Sarrià de Ter amb tota la ràbia, la Pinman i companyia, espectacular. Té no Immòbils. Ahir la meva última bala, <laughs> ahir ben tirada. Has, has quedat ben sí, despatxat, eh? Sí, sí. Molt bé, ben guapa, ben guapa la, la proposta del mestre Tecles, com sempre, espectacular la música que, que ens ha portat. Arriba, arriba ara a fi. Sí, ara, ara sí, sí, que arriba, després de, de molts periples, de molts problemes tècnics amb, amb, amb això que anàvem avui amb, amb analògic. Potser després l'àudio que penjarem a les xarxes No os pues, notará. Pues no nos notará <laughs> gran cosa. algo sí, algo sí. La magia del estudio, ¿no? pero, <laughs> pero que quede constancia de que aquí en les hem passat sí, sí. canutes. Ens hem barallat, ens hem barallat avui amb les màquines com, com feia temps que no ho fèiem i, i sí que eh, és veritat però a gusto, que... eh? A gusto, sí. i tant, i tant. Ens, hem, ens hem quedat ben despatxades. Molt bé, per acabar, com sempre, acabarem amb un parell de, de temes que el primer em sembla que el tira l'Albert, que portes guapo per, per dir adeu. Porto als, als Potrotaino, o sigui, yeah. és, és un grup clàssic d'Euskal de, de, Herria, amb una cançó que es diu Cipallos, que a mi personalment em flipa, perquè posen un sintetitzador, no? que és una cosa rara dintre un tema de punk hardcore, no? pues, i aquest grup és, és un de, una de les dels no? Si no, si no són els condenats a luchar, sí, doncs pues aquí no van sortir, <laughs> però eren de la quinta, no? Com els VAP, com altres grups. I aquest disc en concret era el Mortal Violador, no? Que... Mortal Violador? Sí, que és una, un disc típic i, i, i tòpic si t'agrada aquest estil, que poder no és tan tòpic, no? <laughs> Però... Jo no el coneixia. No, però bueno, és, és, és canyero, és contundent i jo crec que pot agradar a bastanta gent i tant. Així per descobrir també un, Clar una sí. cosa nova. I per acabar, segur que hi ha, hi ha tralla de la bona. Tralla boníssima. Sí, sí. sí. <laughs> I, I el Pau que deia que no, però és que sí, perquè deia sí, que no. Com, sí, sí, al començament clar. ha dit no, que tal, que no sé què, però, però sí, sí que ens porta un clar. tema final. Amb, amb què t'acomiades, guapo? El tema és que no sabia ni que arribaria, ni que vindria, ni res de res, i a mesura que he anat escoltant cançons, cançons, cançons i estar aquí, doncs m'he crescut, perquè no dir <laughs> que... I realment necessitava posar una cançó. No hi havia motiu per no posar-la. I porto molt temps que estic molt, molt, molt encès amb un tema, amb, amb, amb un grup que, que era un grup que m'encantava, que es deia Wolf Down, i era una passada, perquè és que és de, dins del món del hardcore. Um, era un, una passada de grup que realment musicalment eren impressionants, i la, hi havia una cantant, era una noia que es deia Larissa. I aleshores el que va passar és que bueno, fa el 2005 o així la, la noia va dir, bueno, va anar parant al grup i es veu que va començar a dir que realment alguns components del grup l'havien havien abusat d'ella o increpat o Hòstia. temes xungos d'aquests de que tan últimament estem tan recurrents sí, que, que són temes que per desgràcia eh, passen molt sovint al món de la música i fan molt i molt de mal. I tant. Doncs bé, aquesta noia, en aquell grup era més hardcore tranquil i va muntar un altre grup, que és de death metal. I ara he vist que tot era, <laughs> que ja no era tan, tan tranquil, tranquil que, que havia de posar aquest grup. I veure que és pura ràbia, que es diuen Veneno on Prism, i és espectacular que té una, una veu impre. Una, una despentinada màxima sí. per acabar. Eh? Feia falta. El Manolo segur que n'estaria orgullós, Pau. Clar que sí. Moltes gràcies, Albert, per venir al Pim Pam Pum. ha sigut un plaer tenir-te avui a, per, amb nosaltres. Per convidar-me, la veritat. I moltes gràcies, Pau, per la sí, col·labora Pau, final. Tant. <laughs> Teníem tantes ganes de que... De... Ja havíem trobat data, eh? avui justament sí. que hem posat data de quan vindries i, i, I la sí, sí. cirereta. I la vida va així. Eh? La cirereta al pastís, clar que sí. Molt bé, penya. Esperem que us hagi agradat aquest programa ple de clàssics i, i ple de cançons que, que segur que, que us han recordat a vells temps. Esperem que us hagueu passat la meitat de bé que, que nosaltres. Veniu-nos a trobar la setmana que ve, que també serem segurament. I com sempre diem, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Salut i revolta!